da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobri dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene, draga mi kolegica iz Ekopana, Marija Iražnjević. Dobar vam dan. Mm, dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Evo, dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon u kojoj ćemo govoriti o čemu? Danas ćemo govoriti o reciklažnom dvorištu budući da se evo napokon uskoro otvara u Karlovcu. Mhm. Naš gost je gospodin Josip Balen, voditelj sektora odlagališta otpada iz gradske tvrtke Čistoća. Dobrodošli. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Onda je vrijeme da pozdravimo našeg e, gosta, gospodina Josip Balin, dobro vam dan. Dobar dan i vama i slušateljima Trend Radija. Evo, Marija, sigurno imate na početku odmah neko pitanje za našeg gosta. A, pa evo ovako, ja bi najprije e, možda krenula krenula bi od, od toga kako e, zapravo nas građani u zadnje vrijeme e, sve češće zovu, e, javljaju nam se s upitima gdje odložiti pojedine vrste otpada. Znači to je mhm. do sad, do sad <laughs> bio problem ali u gradu Karlovcu, budući da su u biti mogli su odvojeno prikupljati e, pojedine vrste otpada, znači plastiku, metal, e, papir i staklo e, putem zelenih otoka i putem mobilnih eko otoka. Međutim, za neke ostale znači vrste otpada tipa elektronički otpad, azbestne ploče i slično građani su zapravo da bi ih e, onako propisno zbrinuli, odložili, morali zapravo <laughs> posjetiti onako veći broj e, različitih adresa na e, raznim dijelovima šire Karlovačkog područja što je zasigurno bio problem nekima. Vjerojatno je bilo nespretno, mogli bi to tako, tako reći. Je. Mhm. tako da evo napokon se otvara reciklažno dvorište gdje će građani napokon znači moći za negdje znači 33 različite vrste otpada gdje će građani moći znači na jedno mjesto donijeti doslovce sve od otpada što imaju. Mhm. Ja bih prije E, vaših e, pitanja htjela reći da i građani imaju pravo postaviti neko od pitanja i to putem besplatnog broja telefona 0800 pa evo možete svakako se uključiti u emisiju imate ravno 15 minuta pa molim vas zovite evo izvolite Marija nastavite ja bi se sad opet vratila na ono europske direktive naše nacionalno zakonodavstvo i te obveze koje su nam propisane tim propisima uh, dakle 2020. godine moramo e, imati 50 posto e, odvojenog otpada. E, trenutno je znači hrvatski prosjek, evo opet ponavljam, e, negdje 15% što je zaista jako, jako loša brojka. Tako da jednostavno potrebno je imati dakle i reciklažna dvorišta i zelene otoke i mobilne eko otoke jer zapravo da bi građani uopće imali priliku odvajati i sav taj otpad znači moraju, moraju imati kamo s njim. Zašto ovo govorim? Zato što kada se znači kada je krenula pri priča o e, reciklažnom dvorištu koje se je trebalo graditi na Maloj Švarči, e, nama se je jedan veći e, broj građana javio s tim da oni su zapravo u početku tu lokaciju planiranu prikazivali kao spornu jer se tamo nalaze tri izvora pitke vode. Međutim, mi smo se uključili dakle iz Ekopana u javnu raspravu, napisali smo svoje, pa nazovimo ih primjedbe zašto ta lokacija možda nije najsretnija za izgradnju takve građevine. Međutim, kroz neki daljnji razgovor s građanima zapravo smo uvidjeli da nije njima toliko sporno ti izvori pitke vode, nego evo da citiram e, konkretno jednu e, gospođu, e, ne želi smeće pod svojim prozorom. Dakle, ono što je ključno je da građani zapravo ne razlikuju dva itekako različita pojma, a to su otpad i smeće. Mhm. Evo, evo, možemo li pričekati odmah da pustimo Janu od poziva u emisiju. Halo, halo, tko je s nama? Halo, dobar dan. Nešto se dogodilo, dobro, probajte ponovno. Dakle, 0800 slobodno, slobodno zovite. Izvoli, Marija tako da nekako mislim da građani nisu dovoljno educirani o tome ni što zapravo odvajanje otpada predstavlja, ni što zapravo reciklažno dvorište jest. Pa evo možda pitanje za gospodina Balena da onako u kratkim crtama objasni što zapravo reciklažno dvorište jest i da zapravo pokuša objasniti građanima da to nije ništa loše, ništa negativno, nego baš suprotno nešto što nam je jako potrebno. Zato što, kažem, evo, ako ne budemo imali, <laughs> dakle, prije svega ljudi moraju biti biti osviješteni da odvajaju otpad. E, druga stvar, ljudi moraju imati gdje odvaja taj otpad da bi mi uopće mogli ispuniti te ciljeve koje ako ne ispunimo, dakle vidjet će se posljedica na našim računima. uh Evo prije nego što pređemo na pitanje za gospodina Balina, ajmo čuti samo poziv građana. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Možete li molim vas malo sišati radio? E, e samo trenutak, molim. Molim vas. Da ne čujem sama sebe <laughs> kod vas u telefonskoj slušalici. Dobro. Može, može, izvolite. E, ovako, ma propustila sam početak e, emisije, nisam dobro čula. Reciklažno dvorište, zanima me e, točno lokacija gdje bi to bilo otvoreno, e, da li će biti više lokacija u gradu ovoga i koja vrsta otpada će biti e, e, koja vrsta otpada će biti moguće se odvajati tamo. Marija, mislim da je poznato recikla, lokacija reciklažnog, mm. reciklažnog dvorišta. Je, da, ovako. Grad Karlovac obzirom na svoj broj stanovnika bi trebao imati tri reciklažna dvorišta, dakle jedno je ovo na Ilovcu koje se uskoro otvara, drugo je dakle to koje bi trebalo biti na Maloj Švarči o kojem sam upravo pričala čija je lokacija bila sporna, ali evo upravo je u tijeku radionica u Ekopanu vezana za gospodarenje otpadom i evo imala sam priliku gospođu Pilčik, znači višu stručnu suradnicu za zaštitu okoliša u gradu Karlovcu, sam razgovarala s njom vezano za lokaciju. Rekla je da, je, da su uspjeli postići kompromis, dakle građani Male Švarče i grad, da se je našla druga lokacija i evo svi su sretni i zadovoljni s tom novom lokacijom, dakle lokacija više nije sporna. Tako da drugo reciklažno dvorište bi svakako trebalo biti na Maloj čvarči, a što se tiče trećeg to bi trebalo biti dakle mobilno reciklažno dvorište koje bi se onako da to kažemo tako selilo uh, iz jedne gradske četvrti u drugu i u svakoj bi se zadržalo po nekih dva tjedna. Evo jeste čuli, odgovor jeste pa zadovoljni? Jesam, recite kada se ovo reciklažno otvara na Ilovcu, kažete uh, uskoro kada bi to bilo? Evo možda gospodin Balen je upućeni u to pa da... Aha, može, može, hvala. E, reciklažno dvorište koje je na Ilocu izgrađeno, ako bude sve išlo po planu, bi moglo biti otvoreno u, roku od nekih 60 dana. Znači, grad Karlovac e, mora još odraditi prijenos vlasništva e, na tvrtku Čistoća, a se tvrtka čistoće mora upisati u e, očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša. Recimo okay. 60 dana onako optimistično bi moglo. Je vam to u redu? Gospođo je, je, hvala vam puno na odgovoru. Hvala, vam. na pozivu. Lijep pozdrav. Evo možemo nastaviti dalje. Da, evo stali smo na pitanju uh, namijenjenom gospodinu Balenu e, što zapravo reciklažno dvorište jest. Pa najjednostavnije onako da nas građani najbolje, ovaj, najlakše razumiju. Znači, reciklažno dvorište je organizirani prostor ili građevina gdje će građani moći predati otpad s koji do sad je uglavnom uzavršavao u sklopu komunalnog otpada. Znači, u zelenim kontejnerima, onim e, sada će ga moći doći i što je najvažnije besplatno predati na reciklažno dvorište prvo na Ilovcu, a onda poslije ove druge lokacije kada se otvore. Pa, super, evo nadam se da, da, da će građani nakon ovog početi malo drugačije razmišljati. inače, definitivno je dakle potrebno educirati građane, definitivno im je potrebno pružiti dovoljno informacija vezano za određenu problematiku. Uh, uglavnom ponekad je to teško, razumijem, ali ovaj, definitivno ne možemo, dakle, eh, to, to što smo na tako niskoj razini, na tako niskom postotku vezano za odvajanje otpada, ne možemo, dakle, okriviti samo građane, dakle, krivnju dijele eh, građani i jedinice lokalne samouprave. S tim da opet eh, ni jedinice lokalne samouprave nije sve na njima. Dakle, ok, educirati građane, ali neki i nakon edukacije kao da se ne žele ponašati u skladu s tim, tako da jednostavno... Smatrate, smatrate li vi iz Ekopana da dovoljno radite na toj edukaciji? A, pa mi smo evo upravo sada na radionici dali prijedlog e, e, e, gospođi Pilčik iz grada Karlovca da recimo, i što ćemo inače uputiti u pisanom obliku prijedlog gradu Karlovcu, da jednostavno u suradnji sa Ekopanom grad da organiziramo nekakve radionice za građane -hmm. Dakle, da mogu doći svi koji su zainteresirani vezano za odvajanje otpada. Mhm. Evo imamo još jedan poziv građana pa da odmah čujemo. Halo, dobar dan. Dobar dan, imam jedno pitanje za gospodina Balena. E, izvolite. Pa čisto me zanima da li mi iz drugih gradova i općina možemo odlagati otpad na tom reciklažnom dvorištu. Mhm. Gospodine Balen, jeste čuli pitanje? E, čuo sam. zakonodavac je predvidio trenutno da se na reciklažnom dvorištu e, određene e, jedinice isključivo mogu građani znači toga grada predavati. Znači u Karlovačkom građani grada Karlovca. Mhm. Evo, nadam se da slušate, poklopio nam je slušalicu, ne znam bi jako ljute <laughs> Ali u principu, Ali bez obzira da gospodin dolazi, znači i općine manje su u obvezi također imati reciklažno dvorište, ali mobilna, tako da on taj svoj problem će moći riješiti tamo u mjestu prebivališta mhm. svog. Hvala vam lijepa. Predlažem jednu kratku pauzu. E, vraćamo se natrag u emisiju za dvije minute. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 12 3456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I Sometimes I believe At times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million. feel the warmth Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas u ovom zadnjem dijelu uh, emisije. Marija, ajmo se prvo pozabaviti onime što smo pričali malo prije, a nešto što je najbitnije da, da izvučemo neku poruku upravo iz ove emisije prije nego što čujemo što, što su nam rekli uh, i što nam je rekla Daliborka Jurković iz uh, Čistoće pitanja, još neka nešto što biste htjeli naglasiti za pa, odlaganje e, otpada? vezano za ovo odlaganje otpada, dakle evo na, na reciklažnom dvorištu Ilovac, e, možda dakle da će e, napokon građani imati gdje donositi, sad je u biti, imam tu popis ispred sebe, ali to je predugačak popis da ga sad čitam, građani će dakle moći donositi i otpad koji sadrži opasne tvari. Mhm. Što je recimo evo korisno dakle da se odlaže, da se e, zbrinjava propisno, a ne da se dakle baca po šumama, livadama, ne znam, svugdje negdje. <laughs> Mhm. I ovog tjedna nazvali smo gospođu Daliborku Jurković e, da iz čistoće da priupitamo za raspored e, mobilnih eko otoka.